ԱՄՆ Հավայանահանգի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն ընդունել է Արցախի հանրապետության անկախությունը ճանաչելու մասին բանաձև։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ ԼՂ պաշտպանության բանակի զորամասերում իրականացվել է պատմության եւ մշակույթի էջեր խորագրով միջոցառումների շարքը։ Արցախում կայացել է լավագույն ձայն մանկապատանեկան երաժշտական մրցույթի երկրորդ փուլը։ Աղաձոր գյուղում նշել են հերոսաբար զոհված զինվորի ծննդյան տարեդարձը։ Ուխտասար համայնքում շինարարական երուզեր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ ԱՄՆ եւս մեկ վարչական տարածքի Հավայանահանգի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն ընդունել է թիվ 167 բանաձևը Արցախի հանրապետության անկախությունը ճանաչելու մասին, ընդգծելով Արցախի շարունակական ջանքերը զարգանալու որպես ազատ եւ անկախ ժողովուրդ։ Միաժամանակ բանաձևը կոչ է անում միջազգային հանրությանը ճանաչելու Արցախի հանրապետությունը որպես անկախ, ազատ եւ ինքնիշխան ժողովրդավարություն։ Հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբն ուշադրություն է հրավիրում այն հետաքրքրական փաստի վրա, որի հեճուկս Ադրբեջանի դեսպանության կողմից գործադրված ճնշման, բանաձևի քվեարկությունն ու ընդունումը տեղի ունեցան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարելիք այցից 24 ժամ առաջ։ Այսօր Հավայայի նահանգի ժողովուրդը կանգնեց Արցախի ժողովրդի անկախության եւ ազատության կողքին, ամուր դիրք ընդունելով ընդդեմ այն ուժեղ լոբիստական աշխատանքի, որը նպատակ ուներ ոտնահարել ժողովրդավարության եւ ինքնիշխանության ամերիկյան ու հայկական հիմնարար սկզբունքները։ Սրտանց երախտագիտություն ենք հայտնում ներկայացուցիչներ Անգուս Մկքելվիին եւ Ջոն Միրզունոյին։ Այս ջանքերը գլխավորելու, ինչպես նաեւ ամբողջ ներկայացուցիչների պալատին նման դիրքորոշում ընդունելու համար, նշել է Հայդատի ԱՄՆ արևմտյան շրջանի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Էլեն Ասատրյանը։ ԱՄՆ-ում ԼՂՀ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը եւս ողջունել է Վանաձևի ընդունումը իր երախտիկի խոսքը հայտնելով ներկայացուցիչների պալատին ու բոլոր նրանց, ում ջանքերով հնարավոր է եղել հասնել Հավայան նահանգի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչմանը։ Այս ամենն ավելի է ուշեղացնում Արցախցիների վստահությունն առայն, որ մեր բոլոր նվաճումներն իզուր չեն, որ ազատ ու անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ի վերջո որպես այդպիսին կճանաչվի ժողովուրդների ամբողջ քաղաքագիրտ հասարակությունների կողմից, ասել է Ավետիսյանը։ Այդպիսով Հավայան դարձավ ԱՄՆ 7-րդ նահանգը, որը ճանաչել է Արցախի հանրապետությունը։ Մինչ այդ նմանատիպ բանաձևեր ընդունվել էին Կալիֆոռնիայի, Լուիզիանայի, Ռոդ Այլենդի, Մասաչուսեթսի, Մենի, Ջորջիայի օրենսդիր մարմիններում։ Մարտի 29-ին եւ լույսի 30-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 1000 գրակոց։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարին կից գործող հասարակական խորհրդի նախաձեռնությամբ պաշտպանության բանակի զորամասերում իրականացվել է պատմության եւ մշակույթի էջեր խորագրով միջոցառումների շարք։ Ծրագիրը, որին ներգրավված են Հանրապետության գիտակրթական ու մշակութային օջախները ներկայացնող անվանի արվեստագետներ ու գիտնականներ, նպատակ է հետապնդում խորացնել զինծառայողների գիտելիքները հայ ժողովրդի պատմությունից եւ նրանց ներկայացնել պատմական ճակատագրական նշանակություն ունեցող իրադարձությունները։ Զորամասերում կազմակերպված հանդիպումների ընթացքում պատվիրակության անդամ պատմաբաններն ու արվեստագետները հանդես է եկել դասախոսություններով, հետաքրքրվել զինծառայողներին հուզող խնդիրներով եւ պատասխանել վերջիններիս հարցերին։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր Վասիլի Աթաջանյանին ԼՂՀ նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ նշանակելու մասին, ազատելով նրան ԼՂՀ նախագահի խորհրդական ԼՂՀ ազգային ժողովում ԼՂՀ նախագահի մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնից։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահի այսօր ստորագրած մեկ այլ հրամանագրով Զոյա Լազարյանը նշանակվել է ԼՂՀ նախագահի խորհրդական, ԼՂՀ ազգային ժողովում ԼՂՀ նախագահի մշտական ներկայացուցիչ։ Քաշաթաղի շրջանի Աղաձոր գյուղում նշել են Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հերոսաբար զոհված Հակոբ Խաչատրյանի ծննդյան 20-ամյակը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Աշակերտները ելույթներով ներկայացրեցին հերոսին, հանդես եկան ածմունքով, երկով նվիրված Հակոբին ու նրա մարտիրոս ընկերներին։ Սփռոցի տնօրեն Լուսիկ Արութունյանը խոսելով իր սամի մասին նշեց, որ ակորդն ակտիվ է դպրոցում կազմակերպված բոլոր միջոցառումներում, հանրապետական ու շրջանային, մարզական ու ինտելեկտուալ մրցույթներում։ Սիրում է պատմություն առարկան եւ պատահական չէ, որ ընդունվեց Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության բաժինը։ Իսա թողնելով ուսումը մեկնեց բանակ եւ տուն եկավ պահանի վրա։ Հակոբը գիտակցելով իր քայլի ողջ լրջությունը հայրենի թանկ օղի համար տվեց ամենաթանկը կյանքը, ասաց Սուսիկ Արությունյանը։ Աղադորի ամայքի ղեկավար Մկրտիչ Արությունյանը շնորհակալություն հայտնեց ծերոցի ծնողներին Հակոբի նման ворթի հայրենիքի ապարգևելու համար, ասելով. «Որստի մեզ ցավների հետ բերում է նաև հպարտություն, եւ այսօր բոլոր աղադորցիները, քաշաթաղցիները հպարտ են, որ ունեցել են Հակոբ ворթին»։ Հակոբի այրը Գագիկը Իմելով ներկաներին հայտնել շնորհակալություն եւ ասաց. «Միա կարուս զավակի 20-ամյակն է եւ այդ արդիվ նրա անվան դպրոցում կազմակերպել է միջոցառում։ Աշակերտներն իրենց ելույթներում ասացին. «Պարզ են, որ Հակոբի կրտսեր ընկերներն են եւ ցվեցին, որ չեն մոռանա նրան, լինեն այրենասեր»։ Հպարտ եմ նաեւ ես իմ ընտանիքով եւ բարձր ճակատով են կանգնել դեր առաջ։ Միջոցառումից հետո դպրոցի ողջ անձնակազմն այցելեց Հակոբի Շիրիմին։ Աշակերտներն ու ուսուցիչները ծաղիկներ խոնարեցին։ Հրաժեշտ տվեցին քաջին, ում Շիրմակարի մոտ փողփողում են հայոց երկու անձնապետությունների երագույները, որոնց պատիվը պաշտպանեց ու մարտիրոսվեց Հակոբ Գագիկե Խաչատրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահների կողմից հետմահու արժանանալով արության համար մեդալի այլ պարգևների եւ ամենակարևորը հայ ժողովրդի սիրուն ու հարգանքին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ասկերանի շրջանի Ուխտասար համայնքը վերաբնակեցված բնակավայրերից է։ Գյուղում այս օրերին շինարարական գերուզար է, որով հետաքրքրվել է Բելալալայանը։ Հերվից երևացող փոշին եւ շարժիչի կոշտաղմուկը բնակիչների աշխուժանցու դարձը հուշում էր, որ Ուխտասարում օրը ոչ սովորականներից է։ Իր հիմնադրման գրեթե 2 տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ գյուղում բարեկարգվում են ճանապարհները, որոնք տարվա խոնավ եղանակներին անանցանելի էին դառնում, խաթարելով գյուղի բնականոն կյանքը, անհաղթարելի դժվարություններ ստեղծելով մեծերի ու փոքրերի համար։ Շեղվելով բուն թեմայից նշենք, որ 270 բնակիչ ունեցող գյուղի բնակիչներն արդեն իրենց կայուն տեղն են զբաղեցրել մայրաքաղաքի գյուղատնտեսական շուկայում, սպառողին հայտնի դառնալով կանաչիների բազմազան տեսականիով եւ մրգերով, հիմնականում արքայանարինջով եւ նուռով։ Բնական է, որ սեփական արտադրանքը իրացնելու հարցում գլխավոր պայմաններից մեկը ճանապարհն է եւ տրանսպորտը։ Տրանսպորտը խնդիր չէ մեր գյուղացիների համար, քանի որ գրեթե յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական ավտոմեքենան։ Խնդիրը, որ տարիներով լուծում չէր ստացել, թե գյուղամիջյան, թե միջև մայրուղին գաս ճանապարհահատվածն է, ասում է համանքի ղեկավար Մամվել Պետրոսյանը հրատապարծը, լավը ծրալն գյուղապետ առաջի հարցը որոշան հրատապիտը, ճանապարհներ բտեսարքին։ Իր մտահոգության մասին համանքի նորընտիր ղեկավարը հայտնում է Ասկերանի դարձյալ նորընտիր քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանին։ Մուխտասարի համայնքի ղեկավարը եկալ է դիմալ ճանապարհները վերանորոգման կարգավորման հարցը ալա։ Դիմալը Տալաբեկյան Դավիթյան այդ գործերը կատարել, եթե հնարավոր է։ Առանց ֆինանսական որևէ պայմանավորվածության Էրեդու ընկերության տնօրեն Դավիթ Լալաբեկյանը մեծ պատրաստակամությամբ հանձնարարում ընդամենը մի քանի օրում կարգի բերել ճանապարհները։ Ընկերության տնօրենը հրաժարվեց որևէ կերպ իր աջակցությունը մեկնաբանելուց, կարճ բնութագրելով, որ նորմալ է, այդպես էլ պետք է լինի։ Իսկ Ասկերանի քաղաքապետն ավելացնում է բացը պատասխանատվությամբ ինչ որ մի բներ հալարի այս ֆինանսները նայեմ իրան ազնականը դերած մեջտեղ գործանում հարցն ասենք եթե սահմանված գներով Դավիթի կատարած աշխատանքը գնահատված չափ իրար հետ համադրում եք համապատասխանում չի Դավիթի կատարած աշխատանքները այդ ինչ որ նախատեսվածալա երևի մեն երկու այդքան ավել աշխատանք հակատարում։ Ուղտասարի համայնքի ղեկավարը գյուղու մարդկային վերաբերմունք նորոգող այս գործում շեշտը կրկին դնում է ընկերության վրա։ Ընկերությունը մեջտեղ վերելա ծածում է։ Իսկ եթե ընկերները չլինեին, ասենք, պետական ծրագրով, եթե սա կատարվեր, ինչքան միջոցներ պետք է տաս։ 4 միջոցներ ապրում Ասկերանի տարածքում Կարկար գետի ափին ավազ արտադրող ընկերությունները մի քանիսն են։ Սա էլ բարձեցինք զրույցի ընթացքում, իսկ այդ ընկերություններից միայն Դավիթն է, որ միշտ օգնության ձեռք է մեկնում, ասում է Ասկերանի քաղաքապետը։ Որ եկան այստեղ որպես քաղաքապետ, այն հաղթած մեջ եմ եք, մենակ Դավիթին եմ տեսալ, եկալ ասալ պատասխան, ինչ է մենա, օգնեմ եւ օգնալա։ Հիպը ինչ վարկավելա, շեբելալա, թե ողմալա, թե ինչ հալա, համայնքը ինչ է գործեր կատարելիս միշտ էլ օգնելս է։ Ոչ թե փողը, այլ ծրի։ Մարդը դիրապետում է իր գործին, սա ըստ ամենայնի Դավիթի նման գործարարների մասին է ասված։ Սամվել Աղաջանյանը պատմում է, որ Ուխտասարը մայրաքաղաքին կապող կամուրջը ռազմավարական նշանակություն ունի ամենաուղիղ իմաստով։ Տարիներ առաջ այդ կամուրջը տևական ժամանակ փլված էր մնացել, կտրելով գյուղացիներին իրենց եկամտի աղբյուրից, քանի որ անհնար էր դարձել մթերքը շուկա զուգահանելը։ Մի շարք ընկերությունների կողմից կամրջի փլված մասը վերակառուցելու նախագիծը մեծ ֆինանսներ ու երկար ժամանակ էր պահանջում։ Հենց այդ ժամանակ մենք տեսանք Դավիթի մասնագիտական հմտությունը ու որ ամենակարևորն է պետությանը նվիրված լինելը, ասում է Սամվել Աղաջանյանը մոստը որ քշալապա լալաբեկան դավիթը ինքը իր ազնական ուժերով վերանորոգել բացի դրանից լալաբեկան դավիթին շփանես են ճանաչում իրան մակրությունը գիտում իրան աշխատասիրություն ենք սիրում, իրան ազգասիրություն ենք ճանաչում, դի տղեկյական դի գործել ենք արմանի։ Անկեղծ ասած ուխտասար այցելելու իմ նպատակը վերջին օրերին համացանցում տարածված լուրերի իսկությունը ստուգելն էր ճշտամու կողմից ուխտասարի ուղությամբ ակտիվ կրակոցների մասին։ Հարցս գյուղացիները կատակի վերածեցին ու օրն ավարտվեց ոչխարների մասին անեկդոտներով, իհարկե, ոչ եթերի համար։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այս օրերին Արցախում էին գտնվում հունգարացի մի խումբ դասախոսներ եւ ուսանողներ, ովքեր ժամանել էին ճանաչողական այցով, նաեւ կապեր հաստատելու համար։ Այսին աջակցողների շարքում Հունգարիայի եւ Բուդապեշտի հայկական համայնքն է։ Խմբի անդամներն այսի ընթացքում նկարահանումներ էին անում Արցախի վերաբերյալ տեսանյութեր պատրաստելու եւ տարածելու համար, ունենում տարբեր հանդիպումներ։ Այդ շարքից է նաև Այցն Ստեփանակերտի մանկական ստեղծագործության կենտրոն։ Կենտրոնի սաները հունգարացի հյուրերին գրավեցին իրենց երկու պարով, այլև շնոր, այլ շնորհքներով։ Այս ամենը մաս է կազմելու Արցախի մասին պատմող այն նյութերի, որ տարածվելու են Հունգարիայում, հայ համայնքի շրջանակում եւ ոչ միայն։ Բուդապեշտի հայկական ինքնավարության ղեկավար մասնագիտությամբ լրագրող Զիտա Սոֆիա Էստերգալիի խոսքով Természetesen éreztük, hát már a, a városba érkezésünk. Դա եվրոպացու աչքին խորտ պատկեր է եւ չպետք է այցելես սահման հասկանալու համար իրավիճակ։ Չնայած դրան մենք տեսնում ենք վերականգնվող կառուցվող քաղաք։ Երեք մենք հետևել ենք հալոտրաստի սակրավորների աշխատանքին։ Դրա կողքին նաեւ տեսել ենք, որ կյանքը շարունակվում է։ Հունգար լրագրողներն այսի օրերին ապրել են Շուշիում, հասցրել են խոսել հասարակ մարդկանց հետ, այցելել են տեսարժան վայրեր։ Քարինտակում բնակիչներից են լսել գյուղի պատմությունը։ Egy csodálatos nehéz sorsú országot. Մենք կներկայացնենք հրաշալի մի երկիր՝ Արցախը, գեղեցիկ հպարտ մի ժողովուրդ։ Գուցե դրանից հետո նաև բարեկամության կապեր հաստատվեն։ Բուդապեշտի հայկական ինքնավարության ղեկավարի խոսքով առաջին կապերը թերևս կլինեն մշակույթի ասպարեզում։ Հանդիպել են մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանի հետ։ Նրանից տեղեկացել են կազմակերպվելիք ազգային նվագարաների փառատոնի մասին, Հունգարիայի հայկական համայնքը կլրացնի դրա աջակիցների շարքը։ Երեք հունգարացի հյուրերը ավարտելով այցը մեկնեցին Երևան։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂՀ կառավարության նախաձեռնությամբ եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ Ապրիլի 2-ին Երևանի քաղաքապետարանի մեծ ջեմասրահում կազմակերպելու է Արցախի բարիքներ խորագիրը կրող ցուսահանդես վաճառք։ Սա մեծ հնարավորություն է Արցախցի արտադրողների համար իրենց արտադրանքը լայն շրջանակներին ներկայացնելու համար։ Facebook-յան իր էջում գրել է ԼՂ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Ցուցահանդեսին մասնակցելու համար հայտ են ներկայացրել Արցախյան արդեն 3 տասնյակ կազմակերպություններ։ Նախորդին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության նախաձեռնությամբ Արցախում կայացել է լավագույն ձայն մանկապատանեկան երաժշտական մրցույթի երկրորդ փուլը։ Ժյուրիի անդամ Ղարաբաղ պետական էստրադային համույթի մեներկչուհի Տաթևիկ Բալայանը նշել է, որ նախագծի առաջին փուլի մասնակիցները ներկայացրել են հայերեն երգեր, երկրորդ փուլում երգեր ըստ նախասիրության, իսկ գալահամերգը կայանալու է մրցույթի երրորդ փուլում ապրիլի 15-ին, որի ընթացքում էլ ապարգևատրվելու են լավագույնները։ Մրցույթի արդյունքում 6-ից 11 տարիքային խմբի 9 մասնակիցներից երրորդ փուլ են անցել 3-ը։ 12-ից 13 տարիքային խմբի 11 մասնակիցներից 4-ը եւ 14-ից 17 տարիքային խմբի 11-ից 6-ը։ ԱՄՆ-արևելյան ապիլրատվամիջոցները լայնորեն անդրադառնում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցին։ Ուշադրության կենտրոնում են նախագահ Սարգսյանի այցը Բոստոնի հին հյուսիսային եկեղեցի, որը Բոստոնի տարածքում կանգուն մնացած ամենահին եկեղեցին է։ Ծրագրվում է, որ Սերժ Սարգսյանը կայցելի նաև Բոստոնի հայկական ժառանգության պուրակ, որտեղ ցաղկեպեսակ կդնի հուշարձանի մոտ՝ ի նշանավորումն Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին ԱՄՆ-ում դիմավորել են բողոքի ակցիաներով։ Էրդողան ֆաշիստ կարգախոսներից հետո նրա թիկնապահները սկսել են քաշքշել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, իսկ թիկնապահներից մեկը բողոքի ակցիայի մասնակից թուրքերին սпарնացել է թույլ չտալ, որ նրանք ոդկ դնեն Թուրքիա։ Մարզասերների համար Արցախի մարզիկները մասնակցել են Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում կայացած Muay Thai մարզաձևի թայլանդական բռնցքամարտ աշխարհի առաջնությանը։ Մրցաշարին մասնակցում էին 79 պետություններ ներկայացնող մարզիկներ։ Արցախցի մարզիկներ Ալեքսան Աղաբալյանը եւ Դավիթ Հայրապետյանը համապատասխանաբար 57 կիլոգրամ եւ 71 կիլոգրամ քաշային կարգերում գրավելով երրորդ տեղերը արժանացել են բրոնզե մեդալների, ինչպես նաեւ ապարգևատրվել պատվոգրերով։ 2016 թվականի մարտի 24-ից 27-ը Մոսկվայում անցկացված Անատոլի Խարլամպիևի հուշամրցաշար Սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում Հայաստանը ներկայացրած 5 մարզիկներից 3-ը արժանացել են մեդալների։ Մարզական սամբո մրցաձևում 52 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Տիգրան Կիրակոսյանը նվաճել է հաղթողի կոչումը, իսկ մարտական սամբո մրցաձևում 68 կիլոգրամ քաշային Սամվել Բադալյանը եւ 74 կիլոգրամ քաշային Մավրիկ Նասիբյանը արժանացել են արծաթե մեդալի։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն։ Ցերեկը հնարավոր են թույլ տեղումներ առանձին վայրերում մռախուղ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է։